Evangelija pagal Matą. Jėzaus Kristaus, sūnaus Dovido, sūnaus Abraomo kilmės knyga. Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros. Farui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas. Salmonui gimė Boozas iš Rahabos. Boozui gimė Jobedas iš Rūtos, Jobedui gimė Jesė. Jesė gimė karalius Dovidas. Dovidui gimė Saliamonas iš Ūrijo žmonos. Saliamonui gimė Roboamas, Roboamui gimė Abija, Abijai gimė Asa. Asai gimė Juozapatas, Juozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas, Ozijui gimė Joatamas, Joatamui gimė Ahazas, Ahazui gimė Ezekijas, Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas, Jozijui gimė Jehonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloną laikais. Po ištrėmimo į Babiloną Jehonijui gimė Salatielis, Salatieliui gimė Zorobabelis, Zorobabeliui gimė Abijudas, Abijudui gimė Eliakimas, Eliakimui gimė Azoras. Azorui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas, Elijudui gimė Eleazaras, Eleazarui gimė Matanas, Matanui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi. Taigi nuo Abraomo iki Dovido iš viso keturiolika kartų, nuo Dovido iki ištrėmimo į Babiloną keturiolika kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloną iki Kristaus keturiolika kartų. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo neščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė. Juozapai Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą. Štai mergelė nešios iščiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelų buvo įsakyta ir parsivedė žmoną pas save. Jis negyveno su ja kaip vyras, iki jį pagimdė sūnų ir jis pavadino jį Jėzumi.